najprej bom zaprosil Alekso Goljanina, ki je v tem sklopu Koprogramda že nekaj povedal in je to na dodogovoru ugrajeno, da bi z mojo pomočjo, ki ga bom spraševal brez priprav, ko se nam, nama zdi, da je brez priprav boljše, eh, povedal nekaj o Watkinsu kot režiserju, o njegovem filmu eh, La Comune, šesturnem, o Watkinsovem komentarju tega filma, ki se nam je zdel in se nam še vedno zdi zelo pomemben, predolg sicer, da bi ga vklopili notor v festival, vendar pa je to ena vizija, ena vizija, ki je redka in prekleto pomembna namreč v tem filmu, ki je bil posnet v dveh tednih na istem mestu, kjer je bila komuna francoska njeno jedro in na istem mestu v isti četrti 16 se mi zdi, kjer je bil, kjer je francoska buržoazija zelo, zelo nervozno izvedla masovni poboj eh, ljudi, ki so se tam eh, branili in ki so hoteli graditi <clears throat> nekaj drugačno družbo. Eh, on je, Watkins je igravcem v tem filmu dajal svobodo, da so govorili o Franciji iz konca 90-ih let. In je s tem naredil eno sintezo, en zgodovinski film, in, ki, ki nosi v sebi presaditev na aktualne razmere. Meni osebno se je zdela to, to tista največja moč in prosim, Alekso, Goljenina, če mi pride pomagati oziroma če on prevzame. Ja ne znam, da li ti si se več toliko naučio da znaš šta sam ja rekao. Da, da, upravo si predstavio film, tako da... <laughs> ne, ja sam predstavio samo ono što se meni čini najbitniji zahvat da, da. E, koji razlikuje e, razlikuje sve dosadašnje filmove o Parijskoj komuni e, od, od toga Votkinsovog projekta. Ne? Ti si nama kao saradnik korespondenčni uopće javio da, za postajanje tog filma. Možeš li u, nešto da nam kažeš od toga što znaš o samom Watkinsu, u samoj njegovoj, eh, njegovom delu i značaju? Da. Eh, Peter Watkins je jedan od najpoznatijih britanskih eh, dokumentarista, obično se tako predstavlja, iako je njegov postupak uh, iako je njegov postupak vrlo jedinstven i zapravo nije dokumentaran, nego pseudodokumentaran i uh, on je na taj, na, na taj način se izdvojio već u, i, i bio prepoznat već u svom prvom filmu, Kaloden, ja mislim iz 1964. godine ili 1965. Uh, e, gde je, <clears throat> ko, koji predstavlja zapravo istorijsku rekonstrukciju uh, jedne epizode iz istorije Velike Britanije o pobuni u Škotskoj, i njenom slamanju od e, strane e, britanske, britanske imperije i konkurentskih školskih članova. Tu je on prvi put izložio taj svoj postupak. Vi vidite potpuno kostimirane ljude, jednu onako prilično grubu, skoro amatersku rekonstrukciju scenografije i kostimografije tog vremena i zatim vidite reportere koji im prilaze i koji ih pitaju za njihova razmišljenja, stavove, e, u maniru filmskih novosti, recimo. E, međutim, e, prvi pravi prodor je napravio sa svojim sledećim filmom, War Game. To sam takođe ovde poslao Arijane i Marku na ovom DVD-u ovde. Taj film je već bio pravi šok e, i bio je praćen malo većim skandalom. Naime, BBC je naručio od, od mladog Watkinsa da napravi film u kojem će edukovati britansku javnost o uh, mogućem toku i posledicama opšteg nuklearnog rata, kako bi se to odrazilo u Britaniji. E, od Watkinsa se otprilike očekivalo isto što i od autora svih filmskih novosti, znači da isporuči jednu u osnovi patriotsku priču. E, međutim, e, Watkins je zaista sledio taj manir, ali je predstavio mnogo izvestniji scenariju, znači pakao na zemlji, razaranje i patnje od kojih vas ono kad gledate prosto hvata panika. Uh, ali najvažnije je bilo to što <clears throat> je predstavio uh, ponašanje britanskih vlasti kako bi moglo biti u, u toj situaciji uh, koja je koja na, na najbrutalniji mogući način pokušava da dokaže da je sve još uvek u redu, da je sve pod kontrolom. E, taj film takođe možete, e, ako, ako se zainteresujete za Petra Watkinsona, nabaviti na ovom DVD-u koji imate ovde u MKSC-u. Taj film je, naravno, BBC je naravno odbio da prikaže taj film, međutim on je krenuo u cirkulaciju i godinu dana kasnije, 66. godine, je čak dobio Oscara za najbolji dokumentarni film, iako uopšte nije bio dokumentaran, znači samo je e, koristio taj jezik, tu formu. I to je prilike bio sam početak Watkinsovog rada, on je kasnije, on je posle tog filma bio proglašen za Orsona Velsa, za novog Orsona Velsa, britanskog filma, Eh, dobio je najbolje moguće kritike, sva vrata su mu bila otvorena, ako ne baš u Britaniji, onda u Americi sigurno. Međutim, odbio je da ide tim putem i nastavio da se bavi izrazito političkim filmom. Eh, eh, napravio je još nekoliko interesantnih filmova, ali sledeći pravi udarac je bio usledio 70, 70 ili 71. godine sa filmom Punishment Park, koji je na sličan način uzdrmao uh, američki establishment. E, opet se radi o pseudodokumentarnom postupku, o <clears throat> jednoj situaciji, e, e, kako da kažem, pomerani samo malo ovako napred u, u, u budućnost, u kojoj, se, u kojoj je prikazao na koji način na koji se način američka vlast obračunava sa svojom opozicijom, posebno sa onom radikalnom. I otprilike to je bio neki to je bilo, uh, posle toga uh, Watkins je na, se preselio u Švedsku, tu je napravio film o Edwardu Munku, ja ne znam da li se taj film prikazivao ovde, tamo u Srbiji je negde 80-ih bio prikazan kao neka mini serija na državnoj televiziji. Uradio među vremenu još nekoliko interesantnih projekata, a 1999. godine je snimio i Parijsku komunu koja je sigurno uh, vrhunac svega što je do sada uradio. Sam Watkins je e, snimio i komentar, svoj lični komentar uz taj film. Molim te da nam kažeš nešto o tome zašto misliš da je e, zašto je tvoja prosuda da je to njegov najjači film i i da nam kažeš nešto šta o tome, na koji način je on komentarisao i šta je on htio sa tim svojim komentarom reći. E, Parijska komuna je verovatno najbolji Votkinsov film utoliko što je tu zaista do perfekcije doveo uh, taj svoj rediteljski postupak. Ja se nadam da ćemo večeras moći da vidimo makar malo od, od tog filma, čisto da vidite uh, koji je to pristup, u osnovi je vrlo jednostavan, Ali da, da vidite... pa vidit ćemo, dakle, da, da, da, da vidim da se smeška. Može biti da ćemo vidjeti, <laughs> ovaj, e, čisto da vidite kako to deluje u stvari. Sve je vrlo jednostavno, ali e, film je zaista jedinstven, jer e, s jedne strane to je vrlo precizna, vrlo detaljna i vrlo obimna rekonstrukcija događaja iz 1871. godine. Znači, film se bavi <clears throat> E, film zahvata onaj period koji počinje francusko-pruskim ratom, e, zatim se nastavlja sa proglašenjem Parijske komune, e, dva meseca njenog života i završava se sa krvavom nedeljom, znači sa onih nedelju dana kada je ovaj, royalistička vojska ušla u Pariz i izvršila taj strahoviti masakr između 20 i 30 hiljada komunara, civila, žena, dece. Ovaj, to je u tom pogledu film je zaista izuzetan i, i, i njegova edukativna vrednost je ogromna. Znači, ja nisam video da, da je u nekom filmu da je jedna istorijska epizoda tako bitna, tako važna, tako dobro obrađena. S druge strane, ili istovremeno, ljudi koji učestvuju u filmu, namjerno kažem učestvuju, jer tu zapravo niko ništa ne glumi. U ekipi od 200 ljudi vi imate dva glumca i ostalo su aktivisti, obični ljudi, parižani, izbjeglice. Uh, oni uh, onako neosetno svaki čas napuštaju taj plan istorijske rekonstrukcije i počinju da pričaju o, o svojim životima, o stanju u Francuskoj 99. godine. Uh, taj prelaz se odvija potpuno neosetno, to je prosto igra koju je ta ekipa zajedno sa Watkinsom razvila tokom, tokom pravljenja uh, tog filma i to je druga važna stvar koju uh, film predstavlja. Uh, jer tu ćete praktično, e, jer kako da kažem, e, taj film zapravo, taj film nas zapravo podsjeća na možda najvažniju političku instituciju koju smo zapostavili, a to je neposredan dijalog između ljudi. Sve ostalo je politika. S jedne strane je politika, s druge strane smo mi i umesto da pričamo između sebe i da ne dozvolimo nikom drugom da priča umesto nas i o našim životima, mi tu uh, E, mi tu inicijativu stalno prepuštamo nekom drugom. Film to izuzetno snažno afirmiše i to je meni bilo naj, najdragocenije u celoj priči. E, pored toga, e, taj aspekt filma je bitan u toliko što vas prosto postiče da razmišljate o čitavom nizu pitanja koje bi takav jedan dijalog neposredno između ljudi mogao da otvori. Uh, praktično imate katalog uh, skoro svih pitanja i dilema koje muče one koji dan danas pokušavaju da nađu neki odgovor na, na kapitalizam i na sve probleme koje on povlači za sobom. To sad trebalo bi nekako videti i videti kako to deluje, kako to funkcioniše. Kažem, nadam se da ćemo to uspeti da vidimo. Uh, Peter Watkins je par godina posle uh, samog filma Parijskog komuna uh, snimio praktično video poruku, ovo što ćemo sada videti nije film, to je video poruka Watkins ovako stoji ispred kamere koju je sam namestio i priča o sebi, o svojim motivima, e, o svojim razlozima zbog kojih je snimio <clears throat> Parijsku komunu, o načinu rada, ali u isto vreme e, šalje jednu važnu poruku aktivistima kroz svoju kritiku medije koju on izlaže u ovom kratkom uvodu. To je prilike poruka namenjena svim onim aktivistima koji svoje delovanje suviše oslanjaju na medije, posebno na sredstva masovne komunikacije, kako se to kaže, a za koje Peter Watkins prilično opravdano tvrdi da nikako ne mogu biti sredstva komunikacije. Uh, vidjet ćete već kako on to e, obrazlaže. Nije to tako originalna teza, ali dobro je u svakom trenutku dobro podsjetiti se te priče, jer i ja znam na osnovu svog iskustva da koliko mojih prijatelja, čak i drugih aktivista, um, zanemaruje prosto e, sve druge oblike komunikacije, e, susret, neposredan dijalog i koliko je ubeđena da se protiv ovog sistema i njegove ideologije e, može boriti istim sredstvima ili da kažem istom u istim okvirima i sledeći istu logiku. Eh, vidjet ćete da on u, u filmu eh, kritikuje ta sredstva masovne komunikacije i da on njihov, eh, njihov izraz naziva monoforma. On po time podrazumeva prosto jednosmernu komunikaciju koja, nas, koja nam isporučuje određeni sadržaj, ali koji više teži jednom površnom efektu ili pukom izrazu, umesto da nam prenese bilo kakvu bitnu poruku i da nas navede na, na dijalog to je otprilike ono zbog čega mi je taj uvod bio bitan, prosto najzad bio mi je bitan zbog toga što sam toli, bio toliko oduševljen filmom Parijska komuna da kad sam vidio da postoji neki uvod u, u, u Parijsku komunu pokušao sam to da nabavim da vidim kako čovek izgleda, šta priča jednostavno je, zaista je bilo ovaj, bilo mi drago kad sam na to naišao. E, jedna e, e, ako malo samo stanemo na, na, na, to, na tom zadnjem što si rekao, E, pričali smo prije o tome, pa sad ću ponovno povući na, na, na svetlo. E, upotrebljavati isti jezik, isti način, isti filmski jezik. Dakle, sekvencije su guste, stalno te u, u, u vuku, da, stalno da, te da, vuku da, da. unutra, stalno te drže u tenziji. One su na jedan način konzumne, ono u optimalnom smislu, ona upotrebljavaju e, ljudi za promociju nekih sasvim drugih ideja, upotrebljavaju isti jezik i njegov film e, je građen totalno drugačije i e, totalno je van to kako se rekao, mono... Monoforme, da, to je njegov... Monoform, To je da. njegov izraz. Pa da, on to u filmu onako vrlo slikovito prikazuje. U osnovi se misli na kako da vam kažem, na, na, na, moderni, na, moderni, e, na modernu propagandnu formu, kao što je recimo bilo koja reklama ili MTV spot. Znači, to će vam svakako držati pažnju. Vi ćete tu čak, ako je autor dovoljno duhovit ili lucidan, naći nešto što će vam trenutno privući pažnju, što će vas učiniti zahvalnim potrošačem tog sadržaja, ali kada se tak sekvenca prekine, svi znamo šta ostaje, ne ostaje praktično ništa, ostajemo udaljeni jedni od drugih, ostajemo bez ikakvog razloga, posticaja da se okrenemo jedni drugima i da se bavimo pitanjima koja mi smatramo važnim uh, i da vidimo gde to vodi. Znači, prilike, <clears throat> druga, druga bitna stvar, e, znači, misli se, Watkins, e, kako da kažem, navodi, on otvara to pitanje, znači, moglo bi se pričati o tome gde vodi to pretirano oslanjanje na medije, posebno među onima koji sebe smatraju borcima protiv e, kapitalizma. Neki drugi autori su se takođe bavili tim pitanjem, recimo, kada sam ponovo gledao ovaj uvoz za Parijsku komunu, setio sam se Jerryja Mandera, uh, koji je pričao o svojim iskustvima 60. godina. I kada kaže kako je cela kultura susretanja, e, neposrednog dijaloga počela polako da, da zamire, kada su aktivisti e, pomislili da je sav vic u tome da, da budete prisutni u masovnim medijima. Znači, išlo se na efekat, na čistu propagandu, umesto na edukaciju, na, na, na taj neposredan dijalog, na, na vraćanje inicijative koju smo prepustili politici na taj kako je to Debor govorio, izvršni dijalog između jednakih. I onda ste imali stvari, recimo, da, kako da kažem, e, recimo, Savic je bio u tome da napravite neku ekstremnu akciju koja će, vas, koja će privući pažnju medija i to je trebalo da bude neki poen u borbi protiv sistema. Svi drugi oblici delovanja su prosto počeli da, da zamiru. I, recimo, moja najveća frustracija, kada pogledam ovako tamo gde ja živim, gde, gde nešto pokušavam da radim, je u tome što se ljudi potpuno uh, uh, potpuno odvikli od dijaloga koji nekod vodi. Oni više ne osjećaju da to ima bilo kakvu težinu, bilo kakav smisao. Sve se svodi na propagandu i na, na puki izraz i, i na efekt. Znači, meni je slično lično značio mnogo jer je ponovo otvorio neka pitanja koje su uh, koja su poslednjih godina, možda i decenija, bilo potpuno zanemarene. Ja sam se setio jedne teze koji su Lajbahi i međunarodni štetočin Igor Vidmar širili preko medija, e, a to je da se poredak može menjati samo pomoću sredstava koje poredak, koje poredak upotrebljava. Dakle, nemoguće je bez tog oružja kojeg on upotrebljava za, za zadržanje i gra, građu svoje Eh, svog gospodstva bez, bez upotrebe te, tog oružja nije moguć. Eh, šta misliš o toj, o toj da, da tezi? Da, da, pa to je, to je ta famozna teza. Mi smo, eh, kako da kažem, mi ako uopšte hoćemo da se izrazimo i da nešto postignemo, mi svakako moramo koristiti nešto od onih sredstava koje su oko nas u toj sredini u kojoj smo generalno zatečeni. Znači ja recimo izdajem knjige, pa samim tim koristim kompletnu tehnologiju koja stoji uh, i za objavljivanje knjiga i štampe knjiga. Uh, ali Leibach je dobar primer za ovo što priča Watkins, za monoformu. Svi smo videli uh, bar neki od onih njihovih filmića uh, koji su radili poslednjih decenija i sad samo, samo svako od nas treba da se zamisli šta mu je ostalo posle toga. Ostao je efekat, ostao je snažan utisak. Ali šta osim toga? Da li je stvar u tome da mi uh, kroz život i kroz ovakav svet prođemo sa kupljeći nekakve utiske ili da nešto uradimo povodom svega toga. Meni Lajbah nikada u životu nije naveo ni nešto. Znači, mogao sam da, da, da, da gledam to što oni radi, da budem impresioniran tehničkom izvedbom. Znači, mogao sam to da komentarišem kao Milka Babović, da dižem tablice sa ocenama 8, 10, 6, tako nešto. Ali ništa drugo. O, znači, to je otprilike to. Znači, e, monoforma, ne, ne bih doduše insistirao toliko na tom Watkinsovom izrazu, ali reči o odnosu isporučilac, primalac. Neki drugi teoretičari kao Gide Bor su tvrdili da je to zapravo osnov celokupnog ovog poredka. Neko nama nešto isporučuje, mi to primamo i to je kraj priče. Neko drugi određuje kojim ćemo pitanjima uopšte da se bavimo. Samim tim sugeriše prostor u kojem ćemo se ponašati, u kojem ćemo delovati, i ja mislim da tu igru treba prekinuti, tako da mislim da nas Watkins navodi da razmišljamo u tom pravcu. On ne nudi mm, mm, neke eksplicitne odgovore, on nas podstiče da razmišljamo o tome, da pričamo o tome. Najzad, sudbina filma je <clears throat> išla u tom pravcu. Film je bio predugačak za normalnu distribuciju. Traje skoro 6 sati. Kada su producenti videli da je Watkins potrošio pare na film od 6 sati, hteli su da ga ubiju <laughs> ili tako nešto. E to prosto ne, ne ide, ne, ne funkcioniše. Međutim, desilo se <clears throat> jedno malo ili veliko čudo. Naime, ljudi koji su učestvovali u upravljanju filma su osnovali udruženje Rebond, koje uh, se bavi distribucijom tog filma i organizovanjem javnih diskusija. Ja nisam do sada uspeo da stupim u kontakt s njima, ali mislim da to još uvek funkcioniše. Uh, a najzad i bez toga, to ono što smo mi pokušali tamo u Beogradu, znači mi smo prošle jeseni taj film rezali na, na DVD-eve, organizovali akcije, distribucije besplatno. A, meni bi isto značilo da ako se ovde neko zainteresuje da, da se obrati ljudima iz MKSC-a, da uzme kopiju, iskopira, da je pogleda, možete insistirati da se film ponovo pusti ovde, čuo sam da su ga, odnosno pričali su mi Arijana i Marko da je on već ovde bio opušten, ali da su samo Arijana, Marko i Istok, ja mislim, izdržali do kraja. <laughs> ali nije stvar u tome, ne treba se time optrećivati, prosto postoji taj medij, e, disk je tu, na njemu su i ova dva filma koja sam spomenuo, War Game i, i ovaj, Punishment Park, tako da je to prosto dostupno. E, isto tako, danas je na dodogovoru E, obavljena mnogo potpunija informacija o Peteru Watkinsu o, i još nekim pitanjima. Znači, dovoljno je dodati na sajt do dogovora, e, naći ćete tamo jedan link za poruku koju sam ja napisao e, tamo za u Beogradu prošle jeseni kada smo krenuli u tu akciju distribucije, tako da tu možete naći mnogo, mnogo više detalja i proveriti te Watkinsove sajtove, odnosno Watkinsov sajt i sajt Udruženja Rebond, gde imate zaista obilje materijala i Watkinsovih tekstova, svim ovim pitanjima kroz koje smo sad samo protačali. E, nešto si zaboravio da kažeš u vezi sa filmom War Game, ne? Aha. E, da ta, zapravo taj film su investitori otkupili i onda su Aha, ga da, držali ne, da. u... Da, mislim da sam to rekao, da, BBC je... Aha, nisam... BBC je onako mladom, talentovanom Watkinsu da, da ovako, to... eto, ponudio šansu da, da, da dao priliku da, da napravi film, da mislim da se to spomenuo. Da, spomenuo. Da, da, da. Uglavnom, meni se čini da <clears throat> uh, uloga distribucije uh, dela umetničkih, mi koji organiziramo jedan festival, mi pokušavamo doći do, do dela koji su značajna. A vidimo da, da, da je jako teško doći do do tih dela. Da su da je ona dizna kroz koju distribucija teče tako uska da je zagarantirana slaba distribucija. Da, da, da. Iako ima interesovanje. To vidimo u komunikaciji, na primjer, sa, sa kinotekom, je li tako, italijanskom. To si mi ti, Arjana. Da, italijanska. Da, da. Prvo što se jula i augusta ne da ništa s njima raditi, ne? Da. Onda druga, drugi takav dokaz o tome kako se guši ta e, e, tom tokom distribucije sužava se, to je, na primer, rad kinoteke, slovenske. Pitao sam, nije moguće uopće da bi mi tu sa dva projektora postali jedan od distributora da, kinoteke, da, da. da bi s njima sklopili ugovor i rekli mi smo dio kinoteke i mi bi sad isto te filme distribuirali. Ne. Oni su morali potpisati ugovor sa, koje je diktirala Amerika, ugovor po kome oni mogu samo jednom godišnje da puste jedan film na svom mestu, a, a ne nekako disperzirano. Ne? taj ugovor, na primjer, Rusija nije prihvatila. Zato jer je dovoljno velika i zato jer ona ima sam, sama svoj fundus. I, ali Slovenci su to potpisali i s time su pristali na to da se, da se ta dela mogu distribuirati samo, do njih se može doći ili tako ilegalno preko, preko internetskih i, preko urezanih da, da. primjeraka ili trebaš da, da, čekaš da sveta televizija stavi to u program ili trebaš da čekaš čitavu godinu, iskočiš op i, i, i odvezeš se u Ljubljanu gdje oni to puste da. ove godine, ako se oni odluče da to puste. Dakle, sva, sva povesna na, na, nataložena moć jednog, jedne umetnosti koja se zove sedma umetnost, ne, ona je sužena i ograničeno i je destovanje, a destovanje onog što je danas za prodaju ima sve mogućnosti i, i, i svu moguću distribuciju i, i, i to je tako mi se čini jedan, jedna, <clears throat> ko, jedna naizgledna kontroverzija, a nije to kontroverzija, to je ono što nam neoliberalni kapitalizam Pa to, to je stanje stvari. Druga stvar koja je to pogrošava je opšta apatija, recimo do nekih filmova, do informacije o tome šta se uopšte dešava okolo je teško doći jer m, mm, ni sami, ni sama opozicija se preterano ne trudi da neke stvari učini dostupnim ili da se da prosto razvije svoju alternativnu mrežu distributivnu za prikazivanje i tako dalje. To je, ja sam slučajno na, našu naišao na ove stvari, ne na nekim aktivističkim sajtovima. Radio, ali, da. ali to je došlo i, i poslalo se nam poštom, ne? a moglo se je to i da šalje sa, sa e, optičnim kablom ili sa još manjom uh mhm. -huh. žilom. Ne? Da, da, da. E, ja bih se zahvalio e, tebi za e, toj, tvoje obrazloženje. Aleksa, nadam se da to javno izlaganje nije, nikako nije zadnje u, u, u našim akcijama i zahvaljujem se onim koji su blagovremeno stigli tu i koji su sa svojom pažnjom osmislili naš rad. Hvala lepa za pozornost.